Наред следи една прва една информација. Оваа сабота, според Грегоријанскиот календар, 2 април 2011 година, е последната сабота од годината. но не според Грегоријанскиот. Дали се сегавате пред три месеци, првата самота од предходното тромесечие, која што беше прво јануарската, што проучувавме саботата на вечер? Кога е, значи со други зборови, одговор на прашањето, кога е нова година? Кога луѓето го постават прашањето кога е нова година, тие ќе дадат одговор во зависност од што? Во зависност од тоа каков календар користат. И, на пример, Денес луѓето ќе велат дека нова година на 1 јануари. Зошто? Затоа што повеќето луѓе користат грегоријански календар. Кој рекол дека нова година на 1 јануари? Папата Грегор 13 ти рекол. Ово е само подсетување на тогашната проповед. Иако не е темата за тоа. Некој луѓе рече дека нова година е 14 јануари. Зошто би го рекле тоа? Затоа што тие го користат јулијанскиот календар. Евреите ќе речат дека нова година е некаде во септември, понекогаш и во октомври, зависи која ќе се падне според рабинскиот календар, празникот на трубите, или првиот ден од седмиот еврейски месец, кого и ден денес го нарекуваат Рош Хашана, или глава, почеток на годината. И сега, да не набројуваме кинеска нова година, некаде во февруари, или имаме од вчера атеистичка нова година, ова е повеќе шега се разбира. Но, Која е вистинската нова година? Која е она година која што треба да почнува тогаш кога Господ рекол, а не некој папа или некој цар, Цезар, се Па дури не ни тоа што евреите денес го велат, Кога треба да почне годината, тогаш кога Господ рекол, ќе се подсетиме на стихот од Излез, или втора книга Моисеева, 12 глава, првите два стиха. Излез, втора книга Моисеева, 12 глава, првите два стиха. И Господ им рече на Мојсе и на Аран во земјата египетска велејки, овој месец да ни биде почеток на месеците, да ни биде прв месец меѓу месеците во годината. Кој е тој месец? Тој е оној месец кој што во Библијата е наречен или Нисан, после Вавилонското робство, а пред Вавилонското робство, месецот на пролета, бидеќи пролета на еврејски се вика Авив, Тоа е пасхалниот месец. Според еврејскиот календар, во вторник на 5 април, според Грегоријанскиот, ќе биде првиот ден од месецот Нисан или април. Според тоа, во понеделник на 18 април, значи не задутре, туку две недели подоцна, ќе биде 14-тиот ден од Нисан и таа вечер, како што и Господ тука заповедал, евреите ќе се соберат и во нашето соседство овдека се уште тука тоа ќе го прават. Новата синагога не е готова, како што слушна. Иако холокау, музеот на Холокаустот е готов во Скопје ќе се соберат да го прослават празникот Песах на еврейски јазик или на грчки Пасха. Со други зборови, они празник кој што Господ го заповедал да се празнува на тој датум како спомен на нивното ослободување од египетското робство. Меѓутоа, евреите денес и било кога во измеативе 2000 години не можат да го слават тој празник со сите детали како што е тоа одредено во Моисеевиот закон. А зошто не можат? Затоа што законот бара на тој празник, на тој ден да се заколе пасхалното јагне евреите нема да колат пасхално јагне на 18. април годинава. Зошто нема да колат? Да се подсетиме. Затоа што тие за жал не веруваат за тоа што ти го кажа. Меѓутоа тие испоред оне што тие самите го веруваат, И само според оно што го пишува во Мојсеевиот закон, не можат да заколат пасхално јагне. Може би множина ќе купат јагне за велик ден. Не од да евреите тук. Од другите. <laughs> Христијаните, да речеме. Меѓутоа, Тоа не е според законот, тоа <laughs> никаков закон не вели да купувате јагне за Великден. Тоа е ваша слободна волја. Но, законот вели за да се заколе пасхалното јагне, каде треба да се коли? За да се заколе јагнето. Дали евреите може било каде, пример во Скопје, во дебармаалули сме го така. да <laughs> колат пасхално јагне. Не. Според Мојсеевиот закон постои едно единствено место каде што треба да се коли пасхалното јагне. А тоа е каде? Само во Ерусалим. Дали ја веите во Ерусалим колат пасхално јагне? Во последниве 2000 години. Не колат ни таму. Дали би сакале да колат? Многу би сакале. Тие сакаат тоа, тоа не е некој нивен немар. Тие сакаат, тие би сакале повторно да можат да ги исполнуваат сите прописи на Мојсеевиот закон во врска со нивните празници. Зошто не можат? Затоа што за да биде заклано пасхалното јагне, треба да постои господовиот храм во Јерусалим, треба да постои левитското свештенство во Јерусалим, Треба да постојат сите институции кои што Господ ги востановил за израелскиот народ, за да тоа се случува. Зошто евреите не можат тоа да го прават? Зато што знаат дека ниту во Јерусалим не постои храмот, не постои ни нивното свештенство. А Дали пак е тоа случајна работа, што не постојат? Не. Зошто не? Ке отвориме во посланието до евреите. Значи, послание на апостол Павле до кого? До евреите. Многу било послание. И ќе прочитаме нешто многу интересно. Нешто што само во ова послание го пишува. Што е тоа нешто што го пишува само во ова послание? И само на тоа место, кое што ќе го читаме. И никаде на друго место во Библијата. Значи, послание до евреите, Осма глава, Осма глава од седмиот до 13 стих. Дали се сиде таму? Евреите 8 глава, од 7 до 13 стих. Зашто тука зборува апостол Павле? И јас сум еден од оние кои што тврдат дека апостол Павле е авторот на ова послание. Во тоа се согласуваат и Елена Вајт, и православната традиција, и еден куп фактори се согласуваат дека апостол Павле е автор на тоа послание, иако некои модерни теолози се обидуваат да се прават паметни од другите, па велат, не велат Павле, туку велат авторот на посланието до евреите, како Божем непознат. Но јас верам дека е апостол Павле не само заради изворите што ги споменав, туку затоа што пред се, многу личи да е тоа од него. <laughs> Сето она што, што овде може да се прочита, ова е едно многу богато послание, со мисли, со идеи, што восхитуваат. Нешто што можело да излезе М од апостол, просветлен со светиот дух, М од евреј над евреите, значи многу образован еврейски рабин истовремено. Но само апостол Павле и само на ова место, во овој текст, од целиот Нов Завет, односно сите новозаветни книги, книгите што ги нарекуваме Нов Завет, па и од целата предсходна преостаната Библија, зборува за еден поим, кој што христијаните го потребуваат многу често – Кој е тој поим? Почнеме да читаме од седмиот стих. Зашто, ако првиот завет беше без недостаток, забележте го овој збор, недостаток. Првиот завет имаше недостаток. Имаше мана, вели Карачиш, мислам, српскиот превод тогаш немаше да се бара втор завет. Но, укорувајки ги, вели, цитат од книгата на пророкот Јеремија, Ете идат денови, вели Господ, и со домот Израелов и со домот Јудин ке случам нов завет. Ова не е терминот за кој што алудирав, дека само апостол Павле го споменува. Бидеќи, очигледно, он го цитира Еремија тука. Значи, овој термин нов завет првпат го е употребен во книгата на пророкот Еремија. Исус самиот вели, што вели самиот Исус, ова е крвта на новиот завет. Чашата на новиот завет. Значи, изразот новиот завет се споменува на повеќе места во Библијата. Тоа не е изразот што го бараме. И со домот Израелов и со домот Јудин ке склучам нов завет, но не таков завет, каков што склучив со татковците нивни, во денот која ги фатив за рака, за да ги изведам од земјата египетска. Зашто тие не останаа во мојот завет. И јас ги оставив, вели Господ. Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ, ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И да нема да го учи својот ближен, И ни еден од свој познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. Тука завршува цитатот од Јеремија. И сега, апостол Павле продолжува со 13-тиот последниот стих од главата, со своите зборови. Откако завршил цитатот од Еремија, што ни кажува тој самиот во 13-тиот стих? Ако га вели нов завет, Господ вели нов завет, првиот го направил каков? или застарен. Изветвеан. Изразот стар завет го потребува само апостол Павле, само на ова место, Евреите 8.13. Во цела Библија не постои изразот стар завет, освен на ова место. а она што е старо и застарено, што вели Павле? Близу е до исчезнување. Во времето на апостол Павле, дали Стариот Завет функционирал? <laughs> Сега може би ова прашање е двосмислено. <clears throat> Еве, Стариот завет е оној кој што е наречен прв завет, со други зборови. Така? Еве деветата глава првиот стих, како за пример што вели. Така и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Што имаше во првиот завет? Значи, според Павле, што имаше во стариот завет, бидеќи тој првиот, Павле го нарекува стар. По аналогија на новиот. Само Павле го нарекува стар. Така и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Кога овие зборови биле напишани, кога посланието до било напишано, дали постоеле овие уредби? Земното светилиште, левитското свештенство, пасхалните жртви, тоа се уште постоело. Но Павле вели што? Тоа постоело, ама е застарено. И сега човечка логика, а што е старо и застарено, близо е до крајот. Или близо е до исчезнување. Дали била апостол Павле во право? Се разбира било. Уште во првиот век исчезнале сите овие уредби. Римјаните го срушиле храмот, престанало да постои левитското свештенство, престанале да се принесуваат жртви, Зошто се до тоа? Зато што тоа било за старен. Сега да се вратиме на седмиот стих од осмата глава, од кај што почнахме да читаме. И да го прочитаме уште еднаш. Зашто, ако првиот завет беше без недостаток. Тогаш немаше да се бара втор. Зошто првиот завет е стар? Зошто првиот завет е нешто што поминало, исчезнало? Зато што според овој стих, имало недостаток. И сега оповлекува многу интересни прашања. Како тоа недостаток? А едно вакво прашање. Дали Господ планирал Стар Завет за својот народ? Зошто не? Дали Бог планирал Стар Завет? Затоа што Бог не греши, велиш. Да испланира нешто што има недостаток. Не, не влегла во глава такво нешто, не ли? Значи, Господ не можел да биде автор на нешто што има недостаток. Може ли не може? Самото паскално јагне, што требало да се принесе на жртва, требало да биде совршено без маана, според законот. Што е тоа Стар Завет? Например, христијаните, сите библиски книги, напишани пред Христа, ги нарекуваат Стар Завет. Дали е тоа нешто што има мана или недостаток? Дали во самата Библија, законот, пророците, псалмите, постои недостаток, маана? Согласуваме дека не постои. Не се мисли на тоа. Апостол Павле не мислил на Библијата, <laughs> кога е рекол Стар Завет. На што да се мисли тогаш? Дали се мисли на законот? Дали законите што Господ ги дал во времето на Моисеј и сите овие уредби, и сите овие прописи, нели Господ ги дал тие уредби? Светилиштето, како да изгледа, што да има внатре, свештенството, како да функционира, жртвите, празниците, Е, влегоме во тој празничен месец, во они библиски смисол празничен. Значи, во јануари, кога влегувавме во новата година, влегувавме во еден празничен период, ама со пагански празници. <laughs> Што имаше таму библиско? За жал, ништо. Од датумски аспект, дедано, ништо. Значи, бидеќи, за жал, Божик не е библиски датум. Че значи, ние можеме да размислуваме за библиски настани, врзани за Христовото раѓање, но од датумски аспект во јануари немавме, немавме библиски, имавме пагански празници. Карневали, чуда, некрстени денови, вампири, караконджули и да не набројуваме. Само многу рад што ги споменав се нешто што и <laughs> самата православна црква го осудува и го, го се, се труди да го искорени, ама не иде. <laughs> Тоа така лесно не иде. <laughs> Но овде влегуваме во еден месец, кога според Господ е нова година, според библискиот календар, и во кој што на вистина имаме датумски, датумски имаме Господови празници. Библиски празници. Еве, пример да се подсетиме на еден таков празник, што го споменавме во утринските стихови, ќе завртиме во трета книга Моисеева или Левицка книга. Сега ќе барам да вклучите мозок, че значи, пазите нешто што треба да се прави секогаш кога се, се слуша Божија реч, меѓутоа, особено сега, нагласувам, значи, Левицката книга, трета книга Мојсеева, и ајде, кој ми ги чита мислите, каде треба да завртиме? Се работи за господовите празници, 23 глава, благодарам, се гледа дека ви е вклучен мозокот, И тоа е многу добро. Двадесет и трета глава. Целата глава се занимава со господовите празници. Значи, почуваме да читаме од петиот стих. Во првиот месец, на 14 ден од месецот вечерта е Пасха Господова. А на 15-тиот ден од истиот месец, значи следниот, е господовиот празник без класници. Тоа би било вторник 19 април, според Григоријанскиот календар за оваа година. Седом дена јадете безквасен леп. Во првиот ден правете свето собрание. Не вршите никаква работа, че значи тоа е годишна сабота. 15-тиот, нисен. А во седомте дена пренесувајте му на Господа жртви огнени. И во седмиот ден пак правете свето собрание, не вршите никаква работа, значи и 21-иот Нисан ќе биде годишна, годишен неработен ден. И сега деветиот стих доаѓаме. Значи, до сега кои датуми бе спомнати? 14-тиот вечерта е Пасха, 15-тиот веднаш наредниот ден е што? Безквар, празникот Бескварци и тој ден е неработен, 15-тиот Нисан е неработен, Седом дена се јадат безквасни лебови, според законот, и изразите тоа ќе го јадат. Тоа може да но не може да заклад паскално јагле. Сето ова било дело тоа што е наречено Стар Завет. И сега, имајте го секојаш на ум прашањето што е тоа што има недостаток во, во оние работи што Господ ги дал, пусти недостаток. прашање што интригира. Да не се држуваме толку на бесквасниот леп, збрувавме за лепот на животот, збрувавме за поточно јадевме бесквасен леп мијатата сабота. Да не зборуваме за сите овие жртви, кои што денес не можат да се прават. Колку и да сакаат, евреите не можат ни во Израел, ни среда Јерусалим, каму ли овдека, да го прават сето ова. Не може. Но деветиот стих, ветив дека нешто ќе стане збор за првиот сноп, што брат Зоран го спомена во утренските стихови. И му рече Господ на Мојсе велејки, јави им на синовите израелски и каже им, ќе дојдете во земјата, што ви ја давам, значи ветената земја, и почте таму да жнеете жетва, Првиот сноп од жетвата ваша, донесете го кај кого? Сега знаеш тоа ништо е првиот сноп, првиот. Така. Првиот сноп од вашата жетва. Донесете го кај свештеникот. Ако денес евреите ова треба да го направат, каде ќе го направат? Дека прво треба да жнеат, јачмен во ветената земја, значи во, во Израел, во Палестина треба да ја жнеат. Кога ќе го пожнеат тој прв сноп, кај треба да се носи според законот? Денеска каде е тоа? Не постои. Свештеникот, споменат во овој 10 стих, не постои. Денеска евреите може да го прават ова, како што не може да ја колат паската, што друго не можат, не можат да го принесат ни првиот сноп од јачмен, бидеќи првата жетва била жетвата на јачменот, на пролет, дори потоа пченицата е подоцна тоа, за 50-ница, значи, кога веќе ќе биде навлезено на кај летото, временскиот период, свештеникот требало да го принесе тој сно пред Господа, за да добиете благонаклоност. Што значи Господ им се лути на израелците заради нивните гревови, се додека свештеникот него принесе овој прв сноп пред Господа. Кога ова треба да се случи, според законот? Што ќе ми кажете вие? Кој ден, кој временски термин треба да се пренесе овој прв сноп? Според законот. Библијата вели утредента по саботата. утредента по саботата. Така го вели недел. Која сабота? Во тие седом дена без квасници. пасхалната сабота. Во тие седом дена без квасници. Значи, седомте дена без квасници ќе почнат на 19. април. според Грегоријанскиот календар. Тогаш е 15 Нисан според еврејскиот. Има една сабота во тие 7 дена. Која ќе биде таа сабота според Грегоријанскиот календар? Ќе биде саботата 23 април. За оваа година зборувам. Утренента по саботата е кога? Недела 24 април. Што е недела 24. април? Велик. Дали сега гледате дека Велик ден секојаш се паѓа во пасхалната седмица според еврејскиот календар. И според законот, што го читаме, тоа е првиот ден од седмицата, после пасхалната сабота, наречена голема сабота во Евангелието според Јован и во православната традиција Велика Сабота. <clears throat> Според законот, секогаш евреите требало да го пренесуваат овој прв сноп од јачмен, оваа првина, значи во првиот ден од седмицата. Утредента после пасхалната сабота. Понатаму се вели А во оној ден кога го принесувате снопот, принесете му на Господ и жртва сепаленица, едногодишно јагне без недостаток. Сега самата жртва сепаленица треба да биде едногодишно јагне. Споруваме за не за јагнето пасхалното од 14. Нисан или од 18. април оваа година, што треба да би требало така, ако постоел денес Стариот Завет и некој евреите нема да колат јагне овој месец. Без храмот и свештенството не постои тоа веќе. Тука зборуваме за жртва што значи неделата велик, денот за Бајле треба според Мојсевиот закон да се принесе. Каква е да е таа жртва? Без недостаток. Замислите, Господ заповедал еден куп работи во овие пет книги Моисееви. Дали во сето оно што Господ го заповедал постои недостаток? Чите, прочитавме во Евреите 9 глава први стих дека првиот завет е тој кој што ги имаше овие уредби и земното светилиште. Што значи, Стариот Завет е тој кој што ги имаше овие уредби и земното светилиште. Бидеќи апостол Павле, тој прв завет го нарече стар и захтар. А во седмиот стих рече дека тој, ако немаше недостаток, немаше да се бара втор завет, односно немаше Господ да најавува некој нов за воеднина. Стариот завет имал недостаток. Каде се наоѓал тој недостаток? Дали во господовите наредби? Дали во земното светилиште? Дали во овие жртви? Дали во Божиот закон постои недостаток? Принудени сме на заклучок дека недостаткот е каде? Кај човекот. Рековте човечки фактор. Кај Божиот народ. Што е тоа што кај Божиот народ е недостаток, а ја представува суштината на заветот, што Господ го склучил со Израел на гората Сина. Суштината на овој завет, овој прв завет, кај што Господ дал толку совршени закони, кај што самиот заповедал да се пренесуваат само совршени жртви. Што е тука недостаток? За ова повеќе Седле на да самата. Овој месец се додека не изтрпиме оваа тема, ке се занимаваме со суштината на Стариот и Новиот Завет. Ова е тема. Еве ке изјавам и пред нашите гледачи уште еднаш, како што изјави вчера на форумот Светлост на интернет. Ова е тема која што е многу малку позната во целиот адвентистички свет. Затоа што Елена Вајет напишала дека пораката на Джонс и Вагонер, специјално нивното учење за двата завета, е вистина која што била намерно држена по страна од Божиот народ. Повеќето денес верници не знаат што е Стариот и Новиот Завет во својата суштина. И ние само го начнавме проблемот, според посланието на евреите. Стариот Завет е нешто што има недостаток. А од тој Стар Завет биле сите овие господови уредби, кои што сами по себе немаат недостаток тогаш што е Стариот Завет. Само апостол Павле го споменува изразот Стар Завет. Само во Евреите 8 глава 13 стих се споменува тој израз. И после апостол Павле, некој си Джонс и Вагонер во 19. век, го зборуваат истото. Ој, Павле бил, <laughs> како да речеме, голем неранимајко. Не само во очите на евреите, што го распнале Христа. За нив тој, тој бил злосторник. Него што требал да умре. Меѓутоа, бил некој кој што го сметале за проблематичен и во самата апостолска црква. Тежок за разбирање. А пазете, тој ист Павле, пред джганот, да се нафрли врз него. Разговара со левитски свештеник во Ерусалимскиот храм за тоа какви жртви да принесе за да го исполни назирејскиот завет на очистување. А ист Павле ги држал овие старозаветни уредби и празници, иако самиот знаел дека е тоа застарено и дека близу им е крајот на сите. Тој само го почитувал оно што Господ го наредил во Мојсевиот закон. Но зошто Стариот Завет завршил? Што е недостатокот во Стариот Завет? Ако даде Господ живот и здравие, продолжуваме следната сабота. Најверојатно сабота са бајле. Иеко, кога год ќе бидам ја на катедра, тогаш ќе продолжиме. Но, веројатно ќе биде сабота са бајна. Нека му е фала и слава вечно. Амин.